Eta bai, astertia. kirole mankizuna, eta baiatuko gira bai, atzo pesta eguna zela eta igandian aste buruntan gauza frango gertatu dira, errubitik eh, hasiz, federal bat mailan, Final sortzi denen itzuliko partida joan du donibane loitzunek, joaitiatzen edo irabaztiatzen aski, behar zen irabazi bederen bederatzi pundurekin eta bederatzi pundurekin irabazi du angeluren kontra ogoita lau ama bost, joan ekoan angeluarek sortzi punduz irabazi zuten ogoita bat ama iru, hotx donibane loitzune da selkatzen ondoko itzulirako, iban erriart urruti donibaneko jokolaria juntatu du Jusu Gillenek. Ia da, egoeraz, uh, Baina baina ginakien gai ginera egiterat, eta behortaz segoktatu gira astuntan, eta pentsatu ginen bezala izan da fase finaleko match bat biziki uh, eh, zinkatua, guziek uh, eh, irupundu kostatzen zuten, eta egin dugu lan, eh, lan match biziki polita, bon, beldurtu gira ala ere, eta azkenean be, bederatzi pundu zirabazi dugu, eta beraz pasten gira, eta biziki, biziki kontengira. Diadanik lehen partidan eh, guk ez ginoen sobra markatu, hor uh, aukera aldi oro markatu dugu egun, eta sustuz ez dugu uh, egin horiek markatzeko egin zuten bezala joan nastean. Iban Iriart Urruti eta Donibaneko jokolaria. Angelurentzat sasoina hortan bukatzen uh, zaio eta intzina segitzen du Donibane Luitzunek. Finala laurdenak jokatuko baititu. Trelizaken kontra. Federalbian fase finalak ere, finala sortzirenak, joaneko partida galdudun afarroak izuaren. Ogoita bat, Amairu Gero horretarazten dugu, itzuli hau gainitzen duena, kelduen urtean federal batean jokatuko duela. Baina amak punduko deskarta atseman beharko du bederen nafagoak bere zelaian, elduden igan agiriko. Federal iruan final amaseirenak, joaneko partida irabazidu lagri sorok, bost pundu zogitabi amazazpi gruizanen kontra, Mikel Anduesa, lagri soroko jokolaria. Gertena bai, eh, oitabia amazazpi, gokaran eh, izan duen txegu bat, ez egin zen uh, baina bo, ongi dugu, urte txan ez galdu, ekipa azkarra urtea itxinan askero hori da, mugia eta, gero, eh, bozundu da gozatzen dirik, baina, Matxan irazte bat da. Hala, gruizan larri soro, elduden igandean. final amaseirenak, Kambok eh, eta Eln kanporatu du, katalanak dira horiek, amabos bederatzi, kanbo sailkatzen da. Lehen mailan frantziako xapelketaren final ogoita amabirenak eta jangoitze basusarrik ere, Saint-André de Jokelong kanporatu du ogoita bat amabost, jangoitze basusarrik, haintzina segituko du ere bai ustaritzek bezala, ustaritzek jabazteanz kanporatu baitu ogoita zazpi, amasei. sei! Pilotan, plaza lasutik eh, hasiko gira, eta lehen mailan eskualeriko xapelketa bada, bigarren egun aldia zen, eta uh, eh, multso batean zaharrexikiko ahistoi batez irabazi dute, ogoita amar, ogoita, ogoita behatzi, amikuseko mendiburu irigoienen kontra, irisarrik irabazi etxetoar beletxek ogoita amar, airetikeko bonebel txokzarangok, ogoita sei, beste multsoan, goizeko izarako mainiaget argeinek ogoita amar, lau erriko etxe best ez zazpileko eta zazpi eta zarrersigiko berterretxe iribarrenek batez irabazi ogoita amar ogoita bederatzi senpereko bere terbide Valentziaren kontra. E, beste maitza bat, Zagersikiko goiko errekak ogoita amar itxasuko benua eta Pierre Dukazuk amabost, eta airetik elkarteko karikarteta eta olagaraiek oita amar, azkaineko berasategi indak amabi. Eta denek bateko kasenu urrutiko goita Amar, uh, eh, azkaineko Ibarburu Ladusek ogoita bi, eta itxasuko bone Elizaldek ogoita amar amikuzeko tikoipe lukuk ogoita iru. Plazalasua utziko dugu trinketari lotzeko atzo garaziko partida duduzun, duzun aritzen. Etxe berria zenpolek berrogoita amar, mazon dela jaldek ogoita lau. Eta berezkoetan, ogoitaraziko dugu, ostiralean jokatuko dutela, eh, bera zangiluko pilotarienak lehiaketaren finala, uh, etxe gara eta lagalde gizan duten kontra. Aintzin partida, Maiz Sanchez etxe berria garat izanen da zazpiontan, hori oita bostean egan nahi du, eluden Ostiralean. Ezker paretan, profesional mailan, buruzburukako burukako irugaren eta laukaren postua finkatu dira, azpeitean eskurdiak hogoita bi, erezkanok hogoita bat, finala haundia, izanen da Bilbon, eta hori igandean, olaizona olaizola altunaren kontra. Futbolan, liga ere bururatu da, mutikuetan, Eibar bederatzi garen, Erreala ama bigarren, Alabes ama laugarren, eta Atletik ama seigarren, lauek goi mailan txegituko dute, eta Xer Garitano izanen da eluden denboraldian Egeal eh, Donostiako Egealeko entrenatzailea, Mikel Antia, bere laguntzaile, nazional iruan azken eguna zen, eta baionak eh, ez du lortu e, igeiteko txertela, naiz eta etxeko partida irabazi zuen, bi 0 poatiren kontra, angeluko genetek galdu zuen bordaleko girondeneko zelaian, lau eta bi, bordaleko girondeneko betaldea da e, nazional birat upatzen, eta be, nazional iruan segituko dute, gure bi eskual taldeak, jana du eta avironeko taldeak. Esku nesketan, donostiako bera-berako goita bederatzi, eltseko goita iru, nazional bat mailan, eh, bayonak galdu borden, ogoita amabost, ogoita bost, eta nazional bian, angilu miagitzek berdinketa lortu monlizonen, ogoita seina, angilu miagitze badakigu, upatzen dela, nazional bat mailarat, eta elduen ortean, bi eskual ukanen ditugu, beraz, bayonarekin batian. Mutikuetan esku baloinan beti, goi mailan, irungo bidasoak irabazi, ogoita amairu, sei puerto, segundoren kontra, Eta berdinketar ditxidu iruineko anaitasunak zamoran, ogoita amabina, nafartarrak seigarren. Postuan eh, nafartarrak bukatzen dute sasoina, eta lehen bostak dira Europako sapelketarako seilkatzen domaia. Nazionalbian beti eskubaloinean, az edo atarratzek irabazidu azonen kontra ogoita amar, ogoita zazpi, eta irisarrik galdu korrezen objaten kontra ogoita bederatzi ogoi, laugarren dira sailkapenean irisartarrak, eta bukatuko dugu garen ziburuko lasterkaldiaz mintzatuz, baionako Pierre Urruti eta landesetako Ingrid Boske nagusitu baitira, hau atzo lasterkatu da. Besterik ezki kirorentzat.